say, say to do Daniela necessary Esan duzu da, zela ba, magoz, teme, la da edo, eta sortu zaretela bat mugimendua agian hori dik jendea e, dauka barneratua ez, e, esuntzia, hormoz txarra da, baina lotxa edo ez, eta ez dira konturatzen agian, presioa eta ez dago kalean egiten ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, euskarri bada horretuaz, e, orain arte egin duzuten hau, ez da, ez da azki izan da kasu honetan lehen goldia joan zertela kutsa, bueno, banku batera, proposaren batekin, horrego, lehenago ere egin duten atzeko pixkate lagaztea ikustea, ba, beraiek nola beti ez ikitza sozialen eta ba, botatzen dut erpegira, baina bere alde ez banko guztia bezala dira azkenean. zuen influenzio dori da, ez daite, ez dut emaitxatua nuk maitean, alde honetan, zireten ez zekin lanean erabitu nahi badu pertsona bat, edo entzuan bezala interesatu da hori nala, edo alcanzar. lo va a Santo, gracias. <laughs> bueno, Javier Díaz, Javier Díaz sobre este libro. La portada, ella <laughs> llama eso, y que el último capítulo, para quienes lo hayáis leído la en la, de vasco, que el folclore de sabemos que es un poquito intocable, pues convertirlo ahí un poco en algo lujurioso, lésbico, le pareció ya que no hacía falta que lo mostrase con nosotros. Pues, pero claro, ya me conocéis y va muy a peor. Si hasta ahora ya en mis libros no había dejado financial no, si da más de la vida, si da lo hubiera un poquito en ello, y dices, joder, eh, no sé, pero ya un poquito más divertido todo esto. Una de las que, que me quiero meter yo, eh, o sea, una de mis tesis peregrinas, aunque no estoy utilizando esta palabra, porque como muy peregrina no soy yo, pero es que peregrina a Barcelona, soy la asesinada, me refiero a eso, bueno, pues una de mis de las cosas que yo digo, de mis hipótesis, y que realmente son como mis, mis it's expanded, it's hello. doesn't santo bueno, personas varias de la la de la la sexualidad la zer nire nahikoa izan dut agurtzarekin eh, berak esan dagoa. corazones. Joder, puede ser, porque es penal de manera espectacular lo que pongo de Satanás. Joder, no, perfecto. Vale, vale, mi espera. So you'll have esa ya, ya, bueno, se ha dicho, bueno, se ha